leo tunapitia nguzo ya sita biidhnillah tabaraka wa taala ambayo ni wa, wa, wa al-imanu bilqadar kuamini qadar ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuzungumzia jambo la qadar mazungumzo yaweza kuwa marefu mno kwa sababu kuna alqadau walqadar tofauti za tofauti ya mambo haya mawili na qadar ni nini na kadhalika lakini tuzungumzie tu kwa ufupi ili tuweze kuelewa biidhnillah kwa sababu makusudio ya Sheikh katika mukaddima huu ni kutupa mukhtasar wa aqida ya ahlu sunna wal jamaa nasallallahu ta'ala an minhum tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwao Jambo la kwanza kabisa akhil karim ni kuwa uh, uh, haqiqatul imani bil qadar ukweli wa kuamini katika qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala ni at-tasdiqul jazim <clears throat> ni muislamu kuamini na kusadikisha pasina na shaka yoyote bi anna kulla ما يقع في هذا العالم فهو بتقدير الله جل جلاله yote yanayofanyika katika ulimwengu huu yanayotendeka katika ulimwengu huu iwe ni binguni au ni ardhini au ni baina ya bingu na ardhi au katika space nyingine yoyote ambayo hatuna habari nayo katika huu ulimwengu yote yanafanyika kwa mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyepanga yote hayo kabla yeye kuumba viumbe baada ya yeye kuumba viumbe na yale ambayo yataumbwa yote ni Allah subhanahu wa ta'ala ameyakadiria vile vile kuamini ya kuwa uh, al-imanu bil qadar kuamini katika mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala jumlatan wa tafsila ni ar as sadis min al iman ndio nguzo ya sita miongoni mwa nguzo za iman na kuwa imani ya mwanadamu haiwezi ikatimia isipokuwa yeye kuamini kwa قدر يا الله سبحانه وتعالى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم سكموجه لفكشيوا خبري يكوا كنا بعضي يا watu ambao wanapinga qadar ابن عمر رضي الله عنه اكسما اذا لقيت هؤلاء فاخبرهم اني براء منهم وانهم براء مني بس ukikutana na watu aina watu wa aina hiyo waambie ya kuwa wao wako mbali nami na mimi niko mbali na wao ibn umar radhiallahu tabaraka wa taala an anaapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala asema lau moja moja wao angetoa sadaqa e, kiasi cha milima wa Uhud na si sadaqati ya kawaida bali dhahabu ambayo uzito wake ni kama mlima wa Uhud Allah subhanahu wa ta'ala hangekubali kutoa kwao mpaka wao wakubali katika qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha eh, Muislamu ni muhimu kuelewa ya kuwa ili wewe uweze kutimiza uweze kutimiza imani yako katika mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyopanga na kuwa kila kitu kinatokea kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kulingamana na plan ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliweka na alitaka ifanyike ni lazima wewe uamini mambo manne uhakikishe mambo manne jambo la kwanza ni wewe kuamini ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa na ilmu ya kila kitu tanga kabla hata yeye kuumba ulimwengu huu Allah subhanahu wa ta'ala kana lahu ilm kullu shay'in jumlatan wa tafsila Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa na maarifa alikuwa na ilmu ya kutosha alikuwa na habari ya kutosha eh, tangu zamani ambayo haina mwanzo Allah subhanahu wa ta'ala alielewa na alijua mambo yote hayo kwa hivyo hakuna chochote ambacho kwamba kinaweza kikamfichikia Allah subhanahu wa ta'ala hata kama ni mithqala dharra hata kama ni kidogo kiasi gani yote Allah subhanahu wa ta'ala anayajua iwe ni katika bingu iwe ni ardhi au sehemu nyingine yoyote ni kumaanisha ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anatuelewa anatujua vizuri alitujua kabla ya kutuumba anatujua sasa hivi anajua sisi tuelekea wapi na mwisho wetu itakuwa wapi na Allah subhanahu wa ta'ala hakuna chochote ambacho kwamba kinaweza kikamfichikia so Allah subhanahu wa ta'ala kama tutakavuja kuona inshallah yeye yuko juu kwa arshi yake kwa namna ambavyo ajua yeye jalla jalalu lakini yeye yuko karibu na moja wetu na anamjua moja wetu kuliko hata sisi tunavyojua nafsi zetu علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد alivyosema Sheikh Said rahimahullah katika manzuma yake ya manhajul haq Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu yuko juu yuko juu kicheo na yuko juu pia physically kwa arshi yake lakini wakati huo huo qaribun yuko karibu sana nasi Kwa hivyo hakuna hakuna pinza, hakuna contradiction kwa hilo kama tukakuja kuona biidhnillah ta'ala. Jambo la pili ni al-imanu bi anna Allah eh, kataba kulla dhalika fil lawh al-mahfuz. Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kuwa na maarifa na ilmu ya kutosha ya yale ambayo yatatokea katika huu ulimwengu iwe ndogo au kubwa kabla ya kuumba ulimwengu wenyewe Allah subhanahu wa ta'ala aliandika hayo katika ubao uliohifadhiwa ala Allah subhanahu wa ta'ala aliandika aliandika aliandika hayo aliamrisha kalamu iandike na ikaandika kabla ya Allah subhanahu wa ta'ala kuumba bingu na ardhi bi 50000 sana kwa miaka 1050 Allahu akbar imagine ndugu yangu muislamu Allah subhanahu wa ta'ala ashakuandikia yote ambayo yatakufika katika dunia yako miaka alfu hamsini kabla ya dunia kuumbwa ni nani ambaye aweza kukuambia umri kamili ya dunia hakuna ajuaye isipokuwa Allah lakini ukweli ni kuwa dunia hii imeexist imekuwepo ime kwa miaka mingi tu ambayo ni Allah subhanahu wa ta'ala anajua na kabla ya hapo kwa miaka elfu hamsini Allah tayari alikuwa ashajua atakayotokea na ameandika chini na si hiyo tu siku zile ulikuwa katika tumbo la mama yako ukiwa mchanga Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma mala, aliwatuma malaika kuja kuandika mambo fulani yanayohusiana na maisha yako na miongoni mwa yaliyoandikwa ni bikatibi rizqihi jambo la kwanza mtume alitaja ni rizqi ya mwanadamu kuandikwa na leo jambo kubwa ambalo kwamba lawakimbiza lawa, lawa wanadamu jambo ambalo kwamba lawatia wasiwasi mno wengi wetu ni jambo la riziki ni wangapi ambao wana compromise dini yao imani yao manhaji yao kwa sababu ya rizqi na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala tayari ashagawanya rizqi lakini unakuta mtu ana waswasi unakuta mtu anamwasi Allah subhanahu wa ta'ala unakuta mtu anakosa kutekeleza swala zake za wajib unakuta mtu anafanya baadhi ya baadhi ya mambo ambayo inakinzana na maadili yake ya Kiislamu kwa sababu gani kwa sababu ya rizqa mimi hupenda kuvaa hijab mimi hupenda kujistiri Kiislamu lakini bana bosi wangu hataki kazini siruhusiwi mimi ningependa kuhudhuria salatu aljumua katika safu ya kwanza lakini siruhusiwi kuhudhuria ikiwa uruhusiwi kuhudhuria salatu aljum'a je swala zingine za kila siku na ikiwa hii ndo kazi kweli wewe una, una uko tayari uweze kukosa akhira yako uko tayari kujenga dunia yako at the expense of akhira yako sasa ni muhimu sana sisi kupa upao mbele na utangulizi yale ambayo ni ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu utakapomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala utaweza kupata dunia yako kwa sababu utapata yale ambayo Allah amekupangia amekuandikia na vile vile utaweza kufaulu katika akhira yako biidhnillah kwa hivyo ni muislamu kuamini ya kuwa yote yanayotokea Allah tayari aliyajua si kuyajua tu bali aliandika katika al-lawh al-mahfuz jambo la tatu ni al-imanu bi mashi'ati Allahi nafidha wa qudratihi shamila ni kuamini ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakapo jambo lifanyike hufanyika hakuna chochote ambacho kwamba kinaweza kikazuia maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala wa iyamsaka Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al kwa Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka kukudhuru anapotaka jambo fulani likufikie litakufikia na Allah subhanahu wa ta'ala anapokutakia khairi hata kama utakuwa na mahasidi kwa kiasi gani hata kuwa umezungukwa na, na obstacles kiasi gani Allah subhanahu wa ta'ala atakufikishia jambo hilo fala radda li lidhalik ndo maana mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akisema Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant ya Allah tunakuomba fadla yako ziada yako na rahma yako kwa sababu hakuna amilikiaye hakuna anayemiliki hayo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala fadla iko kwa mkono wa Allah una matatizo una madeni una dhiki una stress una shida mbalimbali mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala ni mwepesi wa kuyaondoa kwa nini kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala idha arada Allah shay'an Allah anapotaka jambo lifanyike basi hakuna anayeweza kuzuia hakuna anayeweza kuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala au kati ya Allah na matakwa yake subhanahu wa ta'ala kwa hivyo jambo la tatu kulingamana na al-iman ni Muislamu kuamini ya kuwa Allah anapotaka jambo lifanyike hufanyika. Fala yakunu fi hadha al-kawn shay'un. Katika ulimwengu huu halikui jambo lolote iwe ni katika khairi au yale yanayoonekana kuwa ni shari isipokuwa ni kwa, kwa kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio jambo kama hilo limefanyika. Lakini hii haimaanishi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametulazimisha sisi kufanya baadhi ya mambo la pamoja na kuwa yote yanayofanyika yanafanyika kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia kwa kiwango fulani sisi kujiamulia tunayotaka kuyafanya lakini hayo ambayo sisi tutajiamulia hayawezi yakafanyika isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala akubali yafanyike na jambo lingine ni Muislamu kuamini ya kuwa viumbe vyote ambavyo kwamba vinapatikana katika huu ulimwengu ni Allah subhanahu wa ta'ala ndio ameviumba Allah ndio muumba wa viumbe Allah subhanahu wa ta'ala ndio muumba wa sifa za viumbe Allah subhanahu wa ta'ala ndio muumba wa vitendo vya viumbe dhalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu huyo ni Allah subhanahu wa ta'ala Mola wenu ambaye hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye khaliqu kulli shay ndio muumba wa kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala kwa muislamu aamini ya kuwa Allah ilmu yake ni ilmun azali alijua yote atakayotokea katika huu ulimwengu kabla ya kuomba Allah subhanahu wa ta'ala aliyapanga hayo na kuyaandika katika lauhi mahfuz Allah subhanahu wa ta'ala hakuna jambo lolote ambalo lafanyika katika ulimwengu huu isipokuwa kwa matakwa ya Allah kwa maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na jambo lingine ni kuwa yote ambayo katika huu ulimwengu yameumbwa ya, ya yanamilikiwa na yanaendeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kisha vile vile mja aamini ya kuwa yeye akona mashia yake yeye akona ikhtiyar yake maamuzi yake na maamuzi haya ni yeye amafaa kuchukua hatua na Allah hajamlazimisha jambo ambalo kwamba yeye hawezi kulifanya wala jambo ambalo kwamba liko zaidi ya uwezo wake bali hata lile ambalo kwamba liko katika katika uwezo wake ikiwa wakati mwingine hawezi kulitekeleza basi Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehea na kama tunavyoona au Allah subhanahu wa ta'ala anamtaka, anamtaka yeye kulifanya kulingamana na uwezo wake na kama tunavyoona jambo la qadar ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala katika viumbe vyake ni siri ya Allah ni katika ghaib na sisi ni kuliamini na kulikubali akili zetu finyo haziwezi zikatambua siri za Allah ndio maana utakuta kuwa hizi nguzo sita zote kama tulivyotangulia kusema ni ghaib kwa namna moja au nyingine Allah mwenyewe ni ghaib hatujawahi muona malaika ni ghaib <clears throat> ni viumbe ambavyo tunaviamini viko lakini hatujawahi kuviona vitabu vya Allah hatujaviona isipokuwa Qur'an ndo tumeweza kushuhudia na kuna vitabu vingine vingi ambavyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameshusha kwa mitume wengine tunayaamini hayo siku ya misho ni ghaib bado hakuna aliyeweza ambaye amewahi kwenda akhira na akarudi na kutupasha ni ghaib lakini nahnu nu'minu bihadha alghaib vile vile alimanu bilqadar kuna ghaibiyat nyingi ndani yake muslimu ni kusalimu amri na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana sifa miongoni mwa za mwanzo za waumini ambazo Allah amzungumzia ni alladhina yu'minuna bilghaib na wale ambao kwamba wanaamini katika mambo ambayo kwamba hakuwa hawajawahi yaona na wala hawaja uh, yaani hawajatangulia wao kuziona wamepewa habari na pia kuna mengine yaja hawajawahi kuyaona na pamoja na hiyo wanaamini kwa sababu wamepashwa na Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kutufaa na yale ambayo kwamba tumeyasema na kuyasikia wajazakumullahu khairan wassalamu alaikum rahmatullah